26 skirsnis Balsą, kuris prieblandoje pašaukė Marijų iš Anvrerį gatvės barikadą, jis palaikė likimo balsų. Jis norėjo mirti ir čia kaip tik pasitaikė progą. Jis beldės į kapų rūsio duris ir ranka tamsoje jam padavė jų raktą. Kraupė anga, kurie atsiveria sutemose, nevilčiai, visuomet vilioja. Marijus prastumė tvoros virbą tie kartų jį praleidus, išėjo į sodo ir tarė, einam. Apkvaišęs į skausmą, neturėdamas galvoj nei jokios pastovios ir tvirtos minties, nepajėgdamas dabar nieko pasirinkti iš to, ką jam pasiūlytų likimas. Po dviejatą mėnesių trukusio jaunystės ir meilės vaigulio, kamuojamas įvairiausių nevilties sukeltų klėdesingų minčių, jis troško tik vieno, ko greičiausiai viską baigti. Jisai paspartino žingsnį. Jis turėjo žavero pistoletus, taigi buvo ginkluotas, o tas jam labai pravertė. Jaunuolis, kurį jis tarėsi pastebėjęs, dingo jam iš akių kažkur prie gatvės kampo. Marijus bulvaru išėjęs iš pliume gatvės, perkirto esplanadą, perėjo invalidų tiltą, Eliziejaus laukus, Liudviko 15 aikštę ir pasiekė Rivolį gatvę. Krautuvės čia buvo atidarytos, porkadomis degė dujų šviesa. Moterys šitą pirkosi krautuvėse – Letero kavinėje žmonės valgė ledus, o angliškoje cukrainėje piragaičius. Tik tai kelios pašto karietos pralėkė šuoliais nuo princų ir meriso viešbučių. Delormo pasažų Marijus išėjo į Sentonorė gatvę. Krautuvės ten buvo uždarytos, pirkliai kalbėjosi prie savo pravirų durų, trotuarai zujo praeiviai, žibintai degė, visi langai pradedant antrų aukštų buvo apšviesti kaip paprastai – Pale Rojalio aikštėje stovėjo kavalerija. Marijus patraukė sent Onore gatve. Jo labiau įstolo nuo Pale Rojalio, apšviestų langų liko vis mažiau, visos krautuvis buvo klinai uždarytos, niekas nesikalbėjo ant namų slenkščių, gatvės darėsi vis tamsesnis, o žmonių minė vis tirštesnė, nes praeiviai dabar jau sudarė minę, kurioje niekas tarytum nesikalbėjo, tačiau iš jos vis dėlto sklido duslus ir rustus gausmas. Pakeliui į Arbr Seko fontaną pasitaikydavo susibūrimų. Tai buvo kažkokios nejudamos niūrios grupės žmonių, kurio šiandien ir ten zuojančių praeivių tarpe atrodė lyg akmenys vandens raute. Prie įėjimo į Pruvero gatvę minė jau nejudėjo. Tai buvo stamantrus, masyvus, tvirtas, standus, beveik neperegimas luitas susigrūdusių žmonių, kurie patilomis tarp savęs kalbėjosi. Čia beveik nematėjai juodų surdutų ir apvalių skrybelių. Darbininkų palaidinis, bliuzės, kepurė, susivėlė plaukai, pilki kaip žemė veidai. Ši daugybė žmonių padrikai bangavo nakties rūke. Jų prislapintose šnekose dažnai pasigirsdavo tramdomų aistrų gaida. Nors niekas nejudėjo, buvo girdėti trypimas purve. Anapus minios tirštynės, Rulio gatvėje, Pruvero gatvėje ir Sentonare gatvės tesinyje – Jau nebuvo nei vieno lango, kuriame būtų degusi žvakį. Matei tik tolstant ir gatvių gilumoje blankstant vienišą žibintų eilės. Anų laikų žibintai panešėjo raudonas, ant virvių pakabintas storas žvaigždes, metančias ant grindinio šešėlius, primenančius didelius vorus. Gatvės nebuvo tuščios. Jose galėjai žiūrėti gubomis sustatytų šautuvus, siubojančius durtuvus ir bivuakuojančius kareivius. Joks malsuolis neperžengdavo tos ribos – Ten buvo sustingęs bet koks judėjimas, ten baigėsi minę ir prasidėjo kariuomenė. Marijus melkėsi į savo tikslą atkakliai, kaip žmogus praradęs visas viltis. Jis pašauktas, vadinasi, reikia eiti. Vargais negalais jis prasiskverbė parominę, prasiskverbė pro kareivių bivuaką, prasmuko pro patrulius, išvengė sargybinių. Jis padarė vingį, pasiekė Betizį gatvę ir patraukė į gales – Prie burdone gatvės kampo žibintų nebebuvo. Prasigavęs pro minios zoną ir perėjęs per kariuomenės sieną, jis atsidūrė kažkokioje baisioje vietoje. Ne vieno praeivio, ne vieno kareivio, ne vieno žiburio, nič nieko. Vienuma, tyla, naktis, kažkoks nežinomas verinti šaltis. Įeiti į tokią gatvę, tas pat, kas įeiti į rūsį. Jis leidosi tolyn. Žengė keletą žingsnių, kažkas prabėgo pro jį tekinas – Kas čia buvo, vyriškis, moteris, gal keletas? Jis nebūtų galėjęs to pasakyti, šmėstelėjo šešėlis ir dingo. Aplinkiniais keliais jis pasiekė gatvelę, kaip jam atrodė puodžių gatvė. Tos gatvelės viduryje jis susidūrė su kliūtimi. Ištiesė rankas, tai buvo apverstas vežimėlis. Jo koja pajuto vandens klanus, duobes, išmėtytus ir krūvomis suverstus grindinio akmenis. Tai buvo pradėta statyti ir palikta barikada – Jis perlipo per akmenis ir atsidūrė kitoje užtvaros pusėje. Slinko paliai šaligatvės tulpelius, laikydamasis namų sienų. Jam pasimatė, jog truputį toliau nuo barikados kažkas boluoja. Jis prisertino ir tas baltumas įgavo formą. Tai buvo du balti arkliai. Tie arkliai, kurios rytą bosioje iškinkė iš omnibuso. Jie visą dieną klaidžiojo akiplatų iš gatvės į gatvę ir pagaliau čia sustojo su apatiška kantrybė, lygiai taip pat nesuvaudami žmogaus veiksmų – kaip žmogus nesuvokia apvaizdos veiksmų. Marijus praėjo pro juos, kai pasiekė gatvę, kuri jam pasirodė būsinti visuomeniai sutarties gatvį, nežinia iš kur padrioksėjo šautuvo šūvis ir kulka, aklai perskrudusi tamsą ir prašvilpusi visiškai arti jo, pramušė ties jo galvą varinį barzdą skučio dubenėlį pakabintą prie kirpyklos. Dar 1846 metais visuomenės sutarties gatvėje galių kolonadų kampe galėjai matyti tą prakiurintą barzdą skučio dubenėlį. Šautuvo šūvis šiaip ar tai buvo gyvybės ženklas. Nuo tos akimirkos Marijui nieko daugiau nebeatsitiko. Visas jo kelias buvo panašaus į leidimas juodomis pakopomis žemyn. Vis dėlto Marijus ėjo toliau. Antras skyrius – Paryžius pelėdos akimis. Jeigu šiuo metu viršum Paryžiaus būtų sklandžiusi būtybė turinti šikšnos sparnio ar pelėdos sparnus, ji būtų išvydusi niūrų vaizdą. Visas senasis galių kvartalas sudaras tarytum miestą mieste, kertamas Sen-Denį ir Sen-Marteno gatvių, tūkstančio gatvelių skersai išilgai raižomas, sukėlėlių paverstas redutu ir placdarmu, Šiam sparnuočiui būtų pasirodęs lyg kokia didžiulė tamsidobė iškasta Paryžiaus centre. Čia žvilgsnis paskesdavo prarajoje. Žibintai sudaužyti, langai uždarinėti ir todėl jokios šviesos, jokios gyvybės, jokio triukšmo, jokio judėjimo. Neregimas maišto saugotojas atseit naktis, būdėjo visur ir palaikė tvarką. Nugramsdinti nedidelį skaičių žmonių visą apimančioje tamsoje, taip sakant, padauginti kovotojų skaičių priemonėmis, kurias teikia ši tamsa, štai vienintelė sukilimo taktika. Dienai baigiantis kiekvienas langas, kuriame įsižiebdavo žvakį, gaudavo kulką. Šviesa užgesdavo, kartais krisdavo negyvas ir gyventojas, todėl niekas nejudėjo, namuose viešpatavo tik baimė, nusiminimas ir stingulys. Gatvėse kažkoks šventas siaubas. Žvilgsniui liko nepagaunamos nei ilgos langų ir aukšto eilės, nei dantyti kaminų ir stogų kišuliai, nei tos neaiškios blizgančios dėmes purviname ir drėgname gatvės grindinyje. Akis iš aukštai pažvelgus į tą kondensuotą tamsą galimas daiktas būtų žiūrėjusi vienur kitur kokią mirgančią švieselę panašiai griuvėsios klaidžiančius žiburėlius, iš tamsos ištraukusiai mantres lauštinės linijas, keistų statinių kontūrus – Tai buvo barikados. Visa kita atrodė lyg tamsos ežeras, miglotas, slegintis, nikus, viršum kurio kilo grėslus nejuda siluetai. Sen Žako bokštas, Sen Mery bažnyčia ir du ar trys kiti didžiuliai pastatai, žmonių sukurti gigantai nakties paversti vaiduokliais. Visur aplinkui šį tuščią ir gūdų labirintą kvartaluose, kur Paryžiaus judėjimas nebuvo galutinai nutilęs ir kur degė keletas retų žibintų, Stebėtojas iš viršaus būtų galėjęs išvelgti metalinį kardų bei durtuvų bliksėjimą. Nugirstė duslo artilerijos dundis ir tylių batalionų knipždėjimą tolydžio stiprėjantį. Jis būtų išvydęs grėslę juostą, kuri pamažu vis labiau veržėsi ir glaudėsi aplinkui sukilėlius. Kariuomenės apgultas kvartalas dabar panešėjo į kažkokį baisingą urvą. Ten viskas atrodė užmigę ir sustingę, ir kaip mes ką tik matėme, kiekvieną gatvę, į kurią buvo galima įeiti, sutikdavo žmogų tik tamsa. Kraupia tamsa, pilnas pastų, pilna nežinomų ir pavojingų susidūrimų, tamsa, kur baisu žengti ir širpu pasilikti. Tie, kurie žengė į ją, drebėjo prieš tuos, kurie jų laukė, o tie, kur laukė, virpėjo prieš tuos, kur turėjo ateiti. Už kiekvieno gatvės pasisukimo glūdoja neregimi kovotojai – mirtimi grėsinčios pasalos, tūnančios nakties tamsyje. Čia buvo viso ko galas, negalėjai tikėtis jokios kitos šviesos, kaip tik šūvių tvykstelėjimo, jokio kito susitikimo, kaip tik trumpos taigios pažinties su giltinė. Kur, kaip, kada, nežinia, bet tai buvo tikra ir neišvengima. Čia šioje vietoje pasirinktoje kovai vyriausybė ir sukilimas, nacionalinė gvardija ir liaudės sąjungos – Buržuazija ir maištininkai ruošėsi susikipti vyras prieš vyrą apyčiupom, aklai. Tiek vieniems, tiek ir kitiems tai buvo ta pati būtinybė. Liko tik viena išeitis arba nugalėti, arba žūti. Padėtis buvo tokia įtempta, o tamsa tokia nepermatoma, jog patys baigščiausiai jautėsi apimti ryštingumo, o patys drąsiausiai siaubo. Beje, įniršis rūstis ir ryštas buvo abiejose pusėse vienodi. Vieniems eiti pirmin reiškia mirti, bet niekas nemanė trauktis, antriems pasilikti reiškia mirti, bet niekas nemanė bėgti. Būtinai reikėjo, kad rytoj viskas būtų baigta, kad viena ar kita šalis laimėtų pergalę, kad sukilimas virstų revoliuciją ar pasirodytų besas tik nepavykus įžulį avantūra. Vyriausybė tą suprato lygiai gerai, kaip ir partijos. Menkiausias buržuo tą jauti. Iš to ir tas skausmingas maudulys, kurį dar didino neižvelgiama tamsa šitame kvartale, kur viskas turėjo įsispręsti. Iš to ir tasai didėjantis nerimas aplinkui šią tylą, iš kurios turėjo kilti katastrofa. Čia buvo girdėti vienų vienas garsas, širdį verintis, panašus į gargėjimą, grėsmingas kaip prakeikimas – senmerį varpų gausmas, skelbęs alarmą – Negalima įsivaizduoti nieko, kas labiau stingdytų širdį, kaip šis nevilties pilnas sutrikusio varpo šauksmas, gailus kundas patamsiuose. Kaip tai dažnai atsitinka, gamta atrodė sutiko su tuo, ką ruošėsi daryti žmonės. Niekas neardė silvartingo šio viseto harmonijos. Žvaigždės išnyko, sunkus debesys niuriomis klostėmis aptraukė visą horizontą, Negyvos gatves dengė juodas dangus, nelyginant didžiulį maršką, užklojusi didžiulį kapinyną. O tuo metu, kai kautynis, dar grinai politinis kautynis, buvo ruošiamas toje pačioje vietoje, kuri jau buvo mačiusi tiek revoliucinių įvykių, kai jaunuomenis, slaptos draugijos, mokyklos, principų vardan, o vidurinis luomas savanaudiškumo vardan, artėjo prie vieni kitų pasiryžę susidurti, vieni kitus parblokšti ir sutriuškinti – kai kiekvienas skubino ir ragino paskutinę lemiamą krizės valandą, kad tik jį greičiau ateitų, tolumoje už šio fatališko kvartalo ribų, senajame paniekintame Paryžiuje, užgoštame laimingo ir tauraujančio Paryžiaus spindesio, giliausiuose neišmatuojamuose jo gelmėse girdėjosi duslus rūstaus liaudies balso urzgimas. Tai širpus ir šventas balsas. Žvėries reumojimas ir drauge dievo žodis – kuris kelia siaubą silpniesiems ir įspėja išminčius, kuris skamba iš apačios kaip liūtos staugimas ir tuo pat metu iš aukštai kaip per kūno greusmas. Trečias skyrius – paskutinė riba. Marijus pasiekė galės. Čia viskas buvo dar labiau sustingę, dar tyliau ir dar niuriau, kaip gretimuose gatvėse. Galėjai sakyti ledinį kapo, rimtis iškilo į žemės ir pasklido po dangumi. Tačiau kažkoks raudonas atšvaitas išbrėžė šiame juodame fone aukštas stogius namus, užtvėrusių šanvrerį gatvę iš Sent Estašo bažnyčios pusės. Tai buvo atspindys deglo, kuris degė Korinto barikadoje. Marijus pasuko į tą raudoną atšvaitą. Šis jį atvedė į burokų rinką ir Marijus įžiūrėjo tamsią pamokslininkų gatvės angą. Ji žengė ten. Sukilėlių sargybinis stovėjęs kitame gale jo nepastebėjo – Jis jautėsi esas visai arti to, ko ieškojo ir ėjo pirštų galais. Šitaip jis priejo Mondeturo gatvis, alkūnę, tą trumpą jos atkarpėlę, kurią vienintelė kaip skaitytojas atsimins, Anžel Rasas pasiliko susisiekimui su pasauliu. Iškišęs galvą pro paskutinių iš kairės namo kampą, Marijus apžiūrėjo tą Mondeturo gatvelės atkarpėlę. Truputį tolėliau nuo juodotos gatvelės ir šanvrėry gatvės kampo, kuris metė plačią šešėlio palą į ten, kuris pats glūdėjo – Marijus pastebėjo blankę švieselę ant grindinio, įžiūrėjo smuklę, o už jos mirgantį žibintuvėlį prie kažkokios beformės sienos ir sutaupusius vyrus su šautuvais ant kelių. Lygi ten buvo apie dešimt tuazų. Tai buvo vidinė barikados dalis. Namai dešinėje gatvelės pusėje jam stojo kitas smuklės dalį, didžiąją barikadą ir vėliavą. Marijui tai reikėjo žengti vieną žingsnį. Tada nelaimingasis jaunuolis atsisėdo ant šaligatvio stulpelio, susikryžiavo ant krūtinės rankas ir ėmė galvoti apie savo tėvą. Jis galvoja apie didvirį pulkininką pon Mersi, apie tą narsų karį, Respublikos laikais saugojosi Prancūzijos sienas, o imperatoriaus laikais pasiekusi Azijos sienas, mačiusi Genują, Aleksandriją, Milaną, Turiną, Madridą, Vieną, Dresdeną, Berliną, Maskvą – Visose Europos kautinių laukose lėjusi savo kraują, tą patį kraują, kuris tekėjo Marijos gyslomis, be laiko pražildyta drausmės ir vado pareigų naštos, išgyvenusi visą gyvenimą su munduru, su portupėja, su karančiais ant krūtinės apoletų spurgais, pajuodusią nuo parako kokardą, kaktas spaudžiančių šalmų, lauko barakose, stovyklose, bivuakose, ligoninėse – Ir po dvidešimties didžių karų metų grįžus į surandų skruostę, šypsančių veidų paprastą ramų pasigerėtiną skaistų kaip kūdikis, padariusi viską Prancūzijos labui ir nieko prieš ją. Marijus tarė, kad ir jo diena jau atėjusi, kad ir jo valanda pagaliau išmušusi, kad savo tėvo pavyzdžių jis taip pat turys būti narsus, bebaimis, drasus, bėgti į ugnį, atstatyti savo krūtinę durtuvams – lieti savo kraują, ieškoti priešo, ieškoti mirties, kad ir jis savo ruoštų kariaus ir eis į kautinių lauką, kad tasai kautinių laukas gatvė, o tasai karas – pilietinis karas. Jis matė pilietinį karą, kuris vėrėsi prieš jį lyg kokią bedugnę ir į tą bedugnę jam reikėjo šokti. Tada jis sudrebėjo. Jis prisiminė tėvo špagą, kurią jo senelis pardavė senų daiktų pirklių ir kurios taip skausminga jam buvo gaila – Jis kalbėjo savo, jog ji gerai pasielgė šitą šaunį ir nesutepta špaga, kad pasislėpė nuo jo ir rūšiai dingo tamsybėse. Jeigu jinai tai pabėgo, tai vadinasi buvo apdovanota protu ir numatė ateitį. Vadinasi, ji nujautė maištą, karą nutekamosiuose grioviuose, gatvių karą, šaudimą pro rusių angas, smūgius, smogiamus ir gaunamus iš užpakalio – Vadinasi, ji to iš paga grįžusi iš Marengo ir Fridlendo laukų nenorėjo eiti iš Anbrerį gatvę. Ir po žygių tėvo atliktų nenorėjo leistis į kitokius žygius su sunumi. Jis savo kalbėjo, kad jeigu turėtų špagą, jeigu būtų ją prieimęs mirusio tėvo galvugalį ir išdrysęs ją atsinešti į naktines gatvių kautines, prancūzų kautines su prancūzais, ji tikriausiai jam būtų svilinusi rankas ir suliepsnojusi prieš jį kaip arkangelo kalavijas. Kokia laimė kalbėjo į savo, kad jos nebėra. Kaip tai teisinga ir kaip gera, kad ji dingo ir kad senelis pasirodė besas tikras jo tėvo šlovės saugotojas. Jau geriau pulkininko špagai būti parduota iš varžytinių, parduota į senų daiktų pirkliui, numesta į geležies laužą, negu šiandien kruvinai žaisti tėvinis krūtinę. O paskui jis gailiai pravirko. Tai buvo širpu, bet kągi daryti – Gyventi be kozetės jis negalėjo, jį išvažiavo, todėl jam beliko tik mirti. Ar jis nedavė jai garbė žodžio, kad mirs? Ji tai žinojo ir vis dėlto išvyko, vadinasi, jį nori, kad Marijus mirtų. Bet to buvo aišku, kad ji daugiau jo nebemyli, jeigu išvažiavo jo neįspėjusi, netarusi nei žodžio, neparašiusi laiško, nors jo adresą gerai žinojo. Kam dabar gyventi ir dėl ko gyventi? Antra vertus, kaipgi kitaip? ateiti čia ir vėl pasitraukti, prisertinti prie pavojaus ir pabėgti, pamatyti barikadą ir pasprukti, pasprukti iš baimį su viena mintimi, gana man pakaks, pamačiau ir to užtenka, tai pilietinis karas, einuoš iš čia, pamesti draugus, kurie jo laukia, kurie galimas daiktas jo reikalingi. Šitą saujelę stovinčią prieš visą armiją įsižadėti visko iš karto, meilis, bičiulystės, duotojo žodžio – savo bailumą pateisinti patriotizmu, bet tai neįmanoma. Ir jeigu jo tėvo šmėkla pasirodytų čia tamsoje ir pamatytų sūnų traukiantis, tai išpiltų jam kailį plokščiaja špagos pusė ir sušūktų, eigi, baily. Prieštaravimų draskomas Marijus nuleido galvą, bet staiga ją vėl pakėlė. Jo mintise įvyko kažkas panašaus į spindulingą nušvitimą. Kapo artumas išplečia minties horizontą. Stovint mirties akivaizdoje atsiveria tiesa. Žygis, į kurį jis rengėsi to jau patleistis, jam pasirodė jau nebepasigailėtinas, bet didingas. Kažkokio nežinomo vidinio sielos pasikeitimo dėka gatvių karas prieš jo proto žvilgsnį netikėtai įgavo visiškai naują pavidalą. Visi neįsprendžiami klausimai, kurie neduodavo ramybės jo mintims, vėl užplūdo netvertingą masę, bet jo jau nebedrumsti – Į kiekvieną jis dabar turėjo atsakymą. Pasvarstykime, kodėl tėvas turėtų piktintis. Argi nesti tokių atvejų, kada sukilimas iškyla iki to, kad virsta pareiga? Kodėl pulkininko ponmersy sūnų gali kuo nors pažeminti dalyvavimas kautynėse, kurios dabar turi tuoj prasidėti? Tai ne Monmirailis ir ne Šampoberas, tai visai kas kita. Nuoroda Manmirailis ir Šampoberas 1814 m. vasario 9 ir 11 dienos krūvinų kautinių vietos, kur Napoleonas sumušė sąjungininkų kariuomenę. Nuorodos pabaiga. Čia eina kova ne dėl šventos tėvinės žemės, bet dėl šventos idėjos. Tėvinės jelvartauja tas tiesa, bet užtat žmonija sveikina. Tačiau ar tikrai tėvinės jelvartauja? Prancūzija plūsta krauju, bet laisvė džiaugiasi, o jeigu laisvė džiaugiasi, Prancūzija užmiršta savo žaizdą. Be to, jeigu vertinsime reiškinius dar aukštesnių požiūrių, tai ką būtų galima pasakyti apie pilietinį karą? Pilietinis karas, ką ta tai reiškia? Argi yra karų su svetim šaliais? Argi bet kuris karas tarp žmonių nėra karas tarp brolių? Karą apibūdina tik tai jo tikslas. Nėra nei karų su svetim šaliais, nei pilietinių karų. Yra tik neteisingas karas ir teisingas karas. Lygi tos dienos, kada bus sudarytas didis žmonių susitarimas, karas, bent tas, kuris įkūnija skubančios ateities pastangas prieš delsiančią praeitį, gali būti reikalingas. Ką galima prikišti tokiam karui? Karas darosi gėdingas, o špaga virsta durklu tik tada, kai jis žudo teisę, progresą, protą, civilizaciją, tiesą. Tokiu atveju karas vis tiek, ar jis būtų pilietinis karas, ar karas prieš svetim šalius yra lygiai neteisingas. Jo vardas nusikaltimas. Jei nėra šito šventos teisingumo sąlygos, tai kokią teisę gali remtis viena karo forma, nekesdama kitos formos? Kokią teisę gali remtis Vašingtono špaga neigdama Kamilo Demuleno jėti? Leonidas prieš svetim šalį, Timo Leonas prieš Tironą, kuris iš jų didingesnis. Nuoroda. Timo Leonas, šeštasis penktasis amžiai prieš mūsų erą, senovės Graikijos karvedys ir politikos veikėjas, buvo nusiūstas į Siciliją kovoti su tironais engusiais graikų miestus išlaisvino nuo tironus Irakūzus ir ten įvykdė demokratinės reformas. Nuorodos pabaiga. Vienas yra gynėjas, antras išlaisvintojas. Ar galima derglioti bet kurią ginkluotą akciją valstybės viduje, nesižvelginti jos tikslą? Tokiu atveju pažymėkime gėdo žymę Brutą, Marselį, Arnų de Blangenheimą, Kolinijį. Partizaninis karas, gatvių karas, kodėlgi ne – juk toks buvo Ambiorikso, Arteveldės Marnikso Pelagijaus karas. Nuoroda. Marselis miręs 1358 metais, Paryžiaus pirklių seniūnas 1356-1358 metų sukilimo vadas. Tas sukilimas buvo kylančios buržuazijos mėginimas apriboti karaliaus valdžią. Ambioriksas galų sukilimo – 54-50 metai prieš mūsų erą vadas. Arteveldė 1290-1345 vadovavo gento pirkliams ir amatininkams šimto metų karo pradžioje sukilusiems prieš grafą Liudviką I. Marniksas 1538-1598 Niderlandų sukilimo prieš Ispanijos viešpatavimą veikėjas. Pelagijus, miręs apie 737 metus, Asturijos ir Oviedo karalius sujungęs Vest Gotų feodalų jėgas kovai prieš Maurų įsiveržimą Ispanijon. Nuorodos pabaiga. Tačiau Ambioriksas kovojo prieš Romą, Arteveldė prieš Prancūziją, Marniksas prieš Ispaniją, Pelagius prieš Maurus, visi prieš išorinį priešą. Tai štai monarchija ir yra išorinis priešas. Priespauda – išorinis priešas. Dieviškoji teisė – išorinis priešas. Despotizmas pažeidžia moralinės sienas panašiai kaip priešo įsiveržimas pažeidžia geografinės sienas. Išvyti Tironą ar išvyti Anglus abiem atvejais tai reiškia išlaisvinti savo teritoriją. Ateina valanda, kada nepakanka tik tai protestuoti, po filosofijos turi sekti veiksmas – Gyva jėga užbaigė tai, ką buvo nužymėjusi idėja. Prikaltasis Prometėjas pradeda, Aristogitonas užbaigė. Enciklopedija apšviečia sielas, rūpjūčio dešimtoji jas elektrizuoja. Po Eschilo frazibulas, po Didro Dantonas. Nuoroda. Prikaltasis Prometėjas, Eschilo tragedija, penktasis amžius prieš mūsų erą, nukreipta prieš tironus. Aristogitonas – Atenų tironžudys. Frazibulas, ketvirtas amžius prieš mūsų erą, žymus Atenų karvedys, nuvertęs 30 tironų valdžią ir gražinės demokratinę santvarką. Nuorodos pabaiga. Liaudis siekia susirasti vadovą. Susitelkus į masę, ji nusikrato savo apatiją – Minė lengvai subūrė paklusnybę, žmonės reikia judinti, purtyti, neduoti jiems ramybės jų pačių išlaisvinimo labui. Reikia jiems badyti akis teisybę, pilnomis rieškėmis žerti į juos rūščią šviesą. Reikia, kad juos pačius bent kiek pritrenktų jų išgelbėjimas. Ši akinama šviesa jos prižadina. Todėl būtinai reikalingi aliarmo varpai ir karai – Turi pakilti didėjai kovotojai, nutvieksti tautas drąsa ir sukrėsti nelaimingą žmoniją, kurią dengiai češėlis, dieviškoji teisė, Cezario šlovė, grubi jėga, fanatizmas, neatsakinga valdžia ir autokratinė didybė. Supurtyti šį žmonių sambūrį kvailai kontempliuojantį niūrų nakties triumfą su visų prietimoje slypinčių jo prašmatnumu. Šalin tironą. Kaip, apie ką jūs kalbate? Lui Filipą jūs vadinate tyronu? Ne, nedaugiau kaip Liudvika 16. Jie abu yra iš tų, kurios istorija paprastai vadina gerais karaliais. Tačiau principai neskaidomi. Tiesos logika tiesi, tiesos savybė yra nepataikauti. Vadinasi, jokių nuolaidų. Bet kuriam žmogaus teisių paminimui turi būti užkirstas kelias. Liudvikas XVI dieviškosios teisės įkūnyjimas – Lui Filipas taip pat, nes jis burbonas. Abudu tam tikrų mastų atstovauja teisės užgrobimui. O norint pašalinti visur įsigalėjusią teisės uzurpaciją, reikia su ją kovoti, taip reikia. O kaip tik Prancūzija visuomet pradėdavo. Kai Prancūzijoje nuverčiamas valdovas, tai valdovas nuverčiamas visur. Žodžiu vėl įtvirtinti socialinę teisybę, gražinti laisvėjo sostą, gražinti liaudį liaudžiai – gražinti žmogui suverenumą, uždėti ant Prancūzijos galvos raudoną purpurą, pilnutinai atstatyti protą ir teisingumą, užgneušti bet kurią antagonizmo užuomasgą, gražinant kiekvienam, kas jam priklauso, panaikinti kliūtį, kurią karališkoji valdžia stato visuotiniai didžiausiai santarviai, vėl iškelti žmonių giminę į vieną lygį su teise, koks tikslas gali būti teisingesnis ir vadinasi, koks karas didingesnis. Tokie karai kuria taiką. Didžiulė prietarų privilegijų, klaidingų įsitikinimų, melų, grobimų, piknaudžiavimų, smurto, neteisybių ir tamsos tvirtovė vis dar stūkso virš pasaulio su savo neapykantos bokštais. Reikia ją nuversti, reikia sugriauti šią baisingą masę, nugalėti prie Austerlico didį žygdarbis, paimti Bastiliją visų didžiausias. Nėra žmogaus, kuris į savo patyrimo nebūtų pastebėjęs, kad siela, ir čia glūdi jos stebuklas, vienovė sutapusi su visur esamumu. Turi keistą savybę, ko nešaltai samprotauti pačioje sunkiausioje būklėje. Ir dažnai nepagodžiamos meilė širdgėla ir geriausia neviltis visų skausmingiausiuose, visų niuriausiuose savo monologuose sugeba apsvarstyti priežastis ir diskutuoti vienus ar kitus teiginius. Logika įsipina jaudringą susijaudinimą ir silogizmų siūlas viniojasi nenutrūkdamas jelvartingame minties šėlime. Tokia buvo Marijaus dvasios būsena. Šitaip mąstydamas prislėgtas, čia pilnas ryštingumo, čia sviruodamas ir tikrai sakant, drebėdamas prieš tai, ką ruošėsi daryti, Marijus atmetė klidinėjančių žvilgsnių vidinę barikados dalį.